บุ๊กทูยี่สิบเจ็ดดวาเดสตอีเซดัมในโรงแรม การมาถึงอูโฮเทลูดอลาซักคุณมีห้องว่างไหมคะอิมาเตลีสโลบดนูโซบู ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ rezervisao rezervisala sam jednu sobu ดิฉันชื่อ มิลเลอร์ค่ะ moje ime je Miller ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ trebam jednokrevetnu sobu ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ Trebam dvokrevetnu sobu. ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ Koliko košta soba za jednu noć? ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ Htio, htjela bih sobu sa kupatilom. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ Želim jednu sobu sa tušem ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ Mogu li vidjeti sobu ที่นี่มีโรงรถไหมคะ Ima li ovdje garaža? ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ Ima li ovdje sef ที่นี่มีเครื่องแฟกไหมคะ Ima li ovdje faks ดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ Dobro, u z e ซ ću sobu นี่กุญแจห้องค่ะ Ovdje su ključevi. นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ Ovdje je moj prtljak. บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ Ukoliko sati je doručak? บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ Ukoliko sati je ručak? บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ U koliko sati je večera?